Utsu mandoka. E, Zer nahiago, Utsu ala mando. Ez bata ez bestianik nik, Utsu mandoka. Aste hontako nebetiko hisko kolabora saliak Xarles Bidegen han hoa agertuko zaik peio etxeberian txartek aldiz eh, bezentako independentista Hernanin eta ez baiunan libriaen aipaldiaekin istoia ez dela aitzinetik idatzia aipatuko deiku eta nauta txamendiek ilanko hajetan aldiz hamar urte euskal herritik kanpo egonik una terretiatzian deprimak hartu ziola erranen deiku una gue egunko utsumandokain egitarraua zer den ahatze gabe sakrilez de sakrilez lauren txetxegoien agertuko zaikura kantoe komendio sumaiten egitea egitea Has gitin. Euskal Herriko kronika bitxihuntan amiketan Euskal tekstu zahar bat edienek izan dela eta hortzaz solas eginen dugu aita Juan Luzuriagaren Paraninfo Celeste deitzen da idatz lan hau, hamazazpigeren mentekua, nahiz hego amiketan bizi, bere heruak gipuzkoako tolosa herrian ziela uduidike, eh? libriaren titulia berriz, Paraninfo Celeste mila seiehun eta berroita zazpiko urtian Peruko Lima herrian plazagatuk izan zena. Uduiz egunko egunian librihunen ale bat baizik ez litzateke bat. Eta egun e, Liman dago Hanko Franciscanoen komentian. Obraen fotokopia bat arantzazuko santetegialat bilduk izan delaik. Zertako santutegiak lan huntaz interes bat badian, ezen delako Paraninfo Celeste Obran, garai haietako arantzazuz ohar egiten beitu. Santutegiaren hatsaria nolakoa zen aipatzen du baita e unguko, mendi, oihan, ereka eta bestelakuetaz. Ohar droleike egiten du, bestiak beste eranez, pistiak edo monstruak bizi ungunetan. Bitsi bada bitsi, tigren ze ohar egiten du moketa edo beste zerbait pipatzen zianez Juan Luzuriagak ez da nihune deuze agei, bena pentsa genezake zerbaitek jite berezi bat pisten zeiola, ezen tigren prezentziaz beste Juan Luzuriagak beitio Euskaldunak erreligione katolikoaz jabetu ziela Jesus bea sortu beno lehen. Noe famatiaren arahaur zen tubal delako batek zukian uano sortu etzen Jesu Kristoen mesia hedatu uskal herrian. Gueidaz lehunek dio, tubal hau bizkaiko bermeotara zela, eta morketa eretziaren ondoioz balinba, tubal hau lehen uskal bertsolai zela e dio. Omen koblaz kantatu behitzian, Euskaldunek lur eta zeliaren sorzale zen jinko bakar batian txinhesten ziela. Tubal delako hunek denboa hartako Euskal Herriko bertso txapelketa jamantzianez edo ez, ez du Juan Luzeriagak aipatzen be Paraninfo Celeste librian, dena dela libria gaztelaraz eta orduko Euskaz idatzia umenda. Eta finitzeko gue artian moketa errezareik balinbada, bada, kasu doia Antia zen eta Uduiala Burmuña heinbat desbideratzen beitu moketahunen kiak. Mena Lukanka, Lukanka horrek, ez dik piperik? Mena ez dik aski gatzik, eh? Piper eta gatz gu eguerdiko emankizun berria Osagarri kronika, ekonomia, ahomizko istoia, egin bako txeko kumita Ahatze gabe, jokiak! Bo, bo, bo, eh, zakalak, eh, zakalak horro erran? Bota beste sorpresa hanitz Eta? Beaz, egunoz, eguerdita hoen bako txartin, du studiasta, Piper llegar y se Charles Videgen, oai uh, eh, bekan baizik goekin jamaiten dugun, gai batez aiko gutuk, hartzainek gehien bat hoi, bekin edo kampoat lan jalat juiten zien baserritarek, egarten behitzen hitzoi. Eh, Anhoa, sebeot errezola deitzen baita, ene ustez, eh, dianaria, eh, bortilat eta ematen zena, dora ematen dena, eta dula, dula bospasei urte, eh? nintxe ditzen du, bizaba, frantziko itzulia, eta bestareko zera, bada, txirrindularia, bizikleta, eta ba, adina badut, eta seitu ditut, hemen du lasterkariak, eh, behaz adina dut, egen nahi dut, ekei, eh, eh, marzel itusi dugu ala, eta pa irabazten, bai honan, ez da zute geiten noiz, nola espoli, eh? No. Eta hemen, mm, ez da ahas hemen bazen da eta hoi badira gazte batzu, badakoen, zor, biltzen dena, triatlonen, e, eta hori, bon. Eta bestalien badai zire nola, txikimendua ez, mm. e, eh, bizitetarekin, zen lehar eta demoran, lehen urabita, bita, eta jo indurain, ula no, eta guaituak, ondi. Eta egun batez, ETV, e, eh, Euskal Terebista entzuten nahi nintzela, eta jaten dautateto, ari dira janari adaten, eta hori da anoha lekua. Eta anoa proposatu dute javita joan nahi Eta hori da, ez dakit hartuko duen, eh? itzartea erroak inen, inen, izanen dituen. Baina uste dut ez dela izki, txirindularia ez dira txertuko den, edo txirindul, mm, txirind, txirindularia berbaz txertuko da ziklista baino. Baina anua ez dira izki. lehen erreten ginuna, anua hori da, enostez joeten ziren olahat, eta irina bazuten, irinaren barnean, argoltziak eh, ez diten uh, izan, eta xintor, eta lako zerbait, hori zen anhoa. Eta hitz hori latinetik etorzen da, eta erren edu anhona, erren edu urteko usta, urte horoz biltzen dena. Siboterrez pixka bat... Eh, uh... <laughs> Enakian hola latineko referentziak hain goa gintila? Ba, zuer behar bada laburtu du, ez zeren asteko janaria da. Ez da urtearena. Baina politada ikustia, lora anhoa nola bilakatzen alden beste beste erranai batekin, oai bortuko bizitza behar bat tipitzen alda, eta oai itz hori joiten da bizikletaren gainan zelaren anean, eta behar bat bide eginen du. Adian ba.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 Kultur alea. Kultur magazina berriz abian da. Astelenetik ostiralera kulturalea entzunezazu, goizeko amaiketatik aurrera, euskal irratietan. que tu m'adores. Peio etxiverian txart, haitzina bagutzala hi e, libriaren, e, e, ba, aztertzen edo irakurtzen, Purkoa eto independentiste aernani epa abaion, igan hastien egin diago golako argazkitio bat, gainetikan ikusi, larriki, nula ba, lurralde etzen estatuik, oain Pais eta Madrid aipatzen dira, garria duk, ez du gehiago Frantzia erraiten, edo Espainia erraiten da, a New York, a Paris, a, a, Madrid, hori ere sartua duk eh, kasetalariek eta denek. Bon. Eta horren eraikitzeko, nolazpait, eh, eh, egituratzeko podere zentro hoik, aipatzen duk, estadoaren tresneria bat izan dela, eta profesionalizatzen, ordian, zertan da tresneria eta profesional, profesionalizatze hori da? Orduan, um, ulertu behar da historia ez dela sekulan aintzinetik idatzia. Batzutan, ikusten dugulaik historiak zer eman duen, eta gaur egun adibidez, zegoeratan giren, edo emezortzigarren mendean zegoeratan giren, ziren, iduridu uh, uh, jendeek, uh, izan zitezen xume edo boteretsu, baina bazekitela norat buruz abian ziren, baina ez da sekula nola historia. Eta horre, estatuaren eraketaren historian gauza bera da, sekulan uh, errege batek adibidez, ez du sekulan pentsatu, he, badakit norat buruz joanen naizen eta tresneria sortuko dut hortarako. Ez, eh, toki mailan edo uh, ere suma handi mailan, emeki emeki egin dira gauzak, mendeetan zehar eta denbora luzean. Proiekzioz baino gehiago pragmatismoz. Prat, pragmatismoz. Eta haulezia handiz gainera. Astapen batean, erregi batek nahi zuen bakarrik zaindu bere interesa, bere interes pertsonala gainera, ez zuen nazio ikuspegi izpirik, ez da ere estatu ikuspegi izpirik. Bere nahikeria bakarra zen, bere lur handitzea, atxikitzea bere menpoko hortik ateratzea zergak, hortik ateratzea armada bat, beste baten kontra borrokatzeko, uh, baina ez zuen beste motako ikuspegirik. Hortako, eh, ezkontzak, kasik eh, familia arteko ezkontzak eta Europa guzian ikusi direnak? Ola, eraiki dira estatuak, eskontzen bitartez, alde batetik, eh, ezin dut adibidez lortu uh, besteari eh, nire botere militarra inposatu, orduan be, gerla egin orde, be, aliantzia matrimoniala pasatzen dut arekin, eta hola, osatzen dugu gure artean uh, adosmen bat, elkar lan bat, elkar dakit, laguntza bat, eta hortik be, seme batetik alaba batetara, edo, eraikitzen da, estatu bakar bat, eta dinastiak eraikitzen dira horren bitartez ez la pasatzen, eh, gerlen bitartez pasatzen da. Eta hor, be, eh, ni eh, zu baino indartsuagoa naiz eta jaten dut zure lujere Eta zu desagertzen zira. eta edo eta badira ere kasu bereziago batzu. Elizaren eraginez, jaunkio edo errege horietarik batzuek, edo bakar batek, batu, badu uh, eh, lankzion du sakr, frantzesez erraiten den bezala. Elizak du deliberatzen uh, errege horrek baduela jenkuaren eh, jenkoaren babesa. Eta orduan, adibidez, ostatu frantzesean, uh, estatua eragitzen da, baina pixkanaka, pixkanaka, pixkanaka errege hori bilakatzen da ere uh, sakratua. Um, de droit divin, deitzen da frantzesez. Eta Eh, be, nahi du, baduela, ala ere, eh, Elizaren eh, sustengua, eta tarazten delarik nolako boterea zuen Elizak uh, baitan erda, erdiaroan, ez da anekdotikoa botere hori. Orduan, bon, be, errege bat baduzulaik, laik, uh, katedralean sakratua dena, Eh, be, beste jauntzuek ezin dute zer nahi egin haren kontra. Mhm. Horrek, e, e, erra eta mm, errege izan nahi zuten hoieke, baziera nolazpait, e, ez dekat, Elisa administraz, Elisaen administrazioniaz kampo, baziera, ez dakiat, ifernua eta holako sinhezmenen beldurae barne zela. Bai, bai, biztan dena, gara jartan uh, eh, eh, jendartean eh, sustraitu sinesmen hori. Orduan, Euskal Herrian ere badira bere zitazuna, kalde ortaik, jendeak hemen bazuela fede bat, orduan fege, fede pagano bat astapen batean, luzaz, eta gero Elizak imposatu zuen, lortu zuen imposatzerat fede giristinoa, ez da aipatzen gara jartan eh, katolikoa, eh, katolik, katolizismoa eta protestantismoa eh, beresten dira bakarrik eh, amasai mendean, eh. Uh, baina ala ere giristenotasuna edatzen da, eta sinkretismo bat sortzen da Euskal Herrian, jena ibaitu, aki, ar, elizak behar dituela... Um, sinismen zaharrak errespetatu? Hori da, sinismen zaharrak errespetatu, eta eh, egokitu. Ordan adibidez? Ikusten da, ka, kapera hainitz badiela leheneko ezteka, eta akelar egunetan eta eraikiak. Hori da, eta luzaz uh, pagano batzu ere eh, atxiki behar diz, ditu uh, Eliza Katolikoak. Begira adibidez, nahi badugu bazkaz? San Juan? San Juanak, biztan dena, San Juanak. Baina begira, abian bazira bazkazan erat, bazen afarorat, han atxemaiten da kapera bat, eta kaperaren onduan, uh, ehm, andere xerora Bon, hor badakigu, andere xerorak bazirela garai eh, zaharretan, egito paganoak egiten zituena uh, apesaren adosmenarekin, intelejintzia honean, antolatzen zituen egito giristinoak, baina aparte ere, ez dakit, nik orzantza bat botatzen zuen gatza, orzantza uh, baztertzeko, edo, edo ezkilak jotzen zituen ere, eh, entzuten zuela, ba, olako egito magikoak egiten zituen. Me itarazten delarik azken handere xerora ina noiz hil zen, da, azken handere xerora, xerora uh, bazkazanen hil zen, mila bederatzireun eta laurogoi eta amekan Mari Luis Kadiu deitzen zen eta segitzen zuen, ba zuen ez dakit, goi bat urte segitzen zituen bere egituak, ogoi, ta, ogoi garren amarkadaren bukaeran. Orduan, ba, olako sinkretismoa luzaz atxiki zen, eta beraz, uh, eh, Elizak hori behar izan zuen errespetatu. eta erregeek, eta eh, erregeek joko hortan, bueno, joko hortan, sinesmene hori bazuten. Sinesmen hori bazuten eta bi botere hori, botere politikoa eta erlijio boterea, uh, parez pare abian ziren eh, eta hien artean ere bazen nola, nola baiteko alientzia bat, alientzia batzutan biziki konkretua hemen Euskal Herrian gira, uh, abian bagira uh, egoalderat, bazen ejonka biziki konkretu bat, la rekonkista deitzen zen hori musulmanoek bazuten beren menpokotasunean peninsularen erdia eta behar izan zen rekonkistatu eta orduan eliza eta botere politikoak uh, erregeak beraz eh, hain zuzen eh, aliatuak ziren justuki musulmano horien kontra eta populazio berri batzu instalatzeko uh, errekonkistatu zituzten lur berri horietan orduan hori dena elgarrekin eramaiten zuten. Eta mm, Eh, berrizarra diteko, hor uh, aipatzen ditugun jarritik, e, eh, zea behin-behin ez dukoan no, gaurko estaturi, ezagutzen dugun estatuak sortiak, emeki-emeki, usukiz edo koska-koska ari dituk, e, zea e, kasik tipi hoik zabaltzen, eta estatuaren tresneria aipatzen dugularik, hor gaizazumait aipatu duk, mena modernizazio kontzeptu hori, zerren, zerren bidez nola eginda. Bai, orduan, astapen batean ejan dugun bezala, uh, eh, erregeek nahi zuten beren boterea seurtatu. Baina momentu batean, uh, beren lujaldea edatzen hasten delarik, bai, edatzen aipatzen dugulaik, uh, eh, antxo handiaren kasuan adibidez, eh, Nafarroak erresuma edatzen zen biziki urgunerat, eh. eh? aldarrikatzen zuen bere boterea, eh, Pirineotik ipakalderat, adibidez antxo akitania osorat, izigarri ere handia da, eta Pirineoetatik egoaldean, antxo kataluniarat, Sobrarbe eta Ribagorza eta eta olako eremu batzu biziki ekialdean dira, eta antxo Kastia eta Leon osoa, Zer eman lezake horrek eta Frantziako karta harba geneza ere mu bezala bat, dugu ideiaik? Ba, garai hartan Frantzia etzen osatua. Gara... Bai, baina, oa, eh, ez harba geneza, garai hartako Nafarroa gaurko Frantziako mapan, zer eh, noraino hel leiteke, ba, bon, ez duk azterketa ere xa bena? Ez da azterketa ere baina aldugu, ez dakit, eh, gaurko Frantzese estatuarekin konparatuz, Nafarroako ere osatzen zuela, ez dakit, heren bat behar ba. Eh, orduan biziki ere mu Orduan antso eh, handiaren garaian uh, estatuaren administrazioa biziki ahula da. Orduan uh, noblezia, hanemenka, ari zen uh, kontra justuki uh, nahi baitzuen bere tokiko boterea gehiago atxiki eta... eta jantxoen arteko lehia. Jantxoen arteko lehia eta jantxoak eta erregearen arteko lehia ere. Uh, eta erregeak biziki kontziente dira hortaz. Orduan, Nafarroan Nafarroako erregetza eh, eremu independente gisa ahultzen hasia delarik, uh, eh, ala ere estatua hasten da garatzen. Orduan, naiz eta Nafarroako erresumak galdu dituen Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta uh, Akitaniako dukerian diren probintziak, uh, Lapurdi eta, eta uh, intzuzen ere, ala ere uh, Nafarroako erresuma bera, hasten da modernizatzen administrazio mailan. Orduan erregearen lana laguntzeko uh, badira, uh, eh, beha dibidez, eh, merindadeak osatzen direnak. Zer dira hoik? Merindadeak dira uh, administraziorako um, uh, ere mutipiago batzu, uh, antolatuak direnak uh, administratzaile baten uh, menpekotasunean edo agindupean. Gaurko le milefei administratif daitzen den hori. <laughs> Hori Or, egiten aldean, milefei administratif, baina baziren sei bakarrik, eh, Nafarroan, eta sei garena uh, base Nafarroa dugu. Beraz Pirinioetako ipagaldean eta uh, han aginte bat bazen antolatzen zuena egegearen kondu bertako administrazioa. Eta gero, zerbitzu fiskalak, zerbitzu ekonomikoak, eh, administrazioa bera toki mailan, eh, gehiago eh, antolatzen zen. Uh, orduan, hor gira erdi erdiaroaren erdian. Baina, uh, laster, aro modernoan, daitzen dugularik ado modernoa da, amasei, amazazpigaren, emezortzigarren mendeak. Hor, eh? administrazio hori ari da modernizatzen. Uh, intelektual batzu bere zituak dira hortan. Adibidez, Estatu Frantsesean, uh, Nikola Horrem, Machiavel eta olako pentsalariek ongi ulertu dute uh, bizirauteko eta garatzeko erregeak behar zutela hori modernizatu. Uh, behar zutela kateatu beren boterea, bai modu zentralisteago batean, eta hortik ginen da absolutismoa, eta eh, periferian ere, beraz, provinzia guztietan, eh, zabaldu eta osatu beren boterea. Eta hor, eh, sortuko dira, monarkia absolutuan, intendenteak adibidez, uh, hor ere erregeak diakinen dute frangofite lehian ezartzen noblezia zahara eta laster botere ekonomikotik altsatzen den burgesia berria, eta hien arteko lehian, batzu ere maiten die adibidez uh, um, le gouvernement provenzio, eta eh, administrazio profesionala burgesiari. Eta orduan lehia hortan erregeak atxikitzen du bere boterea denen gainetik. Hori da estatuaren eraketa. Mhm. Machiavelen te teoriak edo lako, eh? alkar bere eta... Ahunt gira, Machiavelen teoria. Hala, datorren astean, segituko dugula hiken pie, eio. Mandoka, mandoka, mandoka, mandoka, mandoka, etxu mandoka, etxu mandoka.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 Hori guziak, kantu eta soin Linus Josirik. Ez gira eneatuko, zuen asteburuko haratunaten artetik, onda iziela eskuali jatietan, jamekontaik, oren bat arte. Utsu mando kahuntan pausi baten egiteko puntia zinik eh, zaikula, kafe daten nahi eta ez ne solas Hey, Laurent. Eta doidoi arra asik eta deja pausain beharri? Ah, berdik, eh, adimat eta ikaitzin, berdik eh, homeopatiko kilania nahi. Eta o, o, nahi bat eki meni bat. Ez du guzte? Ez du lasterka, bestela. dela... Ah. Ez teak ikusten ebizi eh, gaiten dela lasterka joa beti. Ah, Afa, eni duzitadek. Eta berri nire egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin Zerbait, bai, hartako, bai, bai, bai, bai. bai. Bon, ez dakit, eh, hiu da untan, eh, e, jarriki prentsa eta beste, eta hiru niko sanferminetik, hor, eh, harrituk egon niz, hamin bat, behar kasik aste hoz, erriko besta guzietan, bortxaketak, horren kontriko manifak, bazian olako stokada bat u guzian. gusian. Ba, ah, ez, nuna daitzena, ez, ez, ez, E, gizonen, e, nola deitzen, ez adrenalina ez, nola deitzen da? E, e Testosteron. eh? Ba, olako bai, zei, bai, bai. testosteron edo. Behu ekin goiti juntuk balima. Ba, eh, ez dakit hori baizik ez denez. Soik, eh, iruñeko bestetan hori entzun duk, kasu hori neskatilo, madrileko neskatila hori eh, bortzatuk, bors gizonen ganik, zebiatiko horra, bestan egitea, eta nun baita erakurtzen dean ere, bon, agian gure besta ereduen ondorio bat delakoa. Ue, jentiko dia Euskal Herrilat, pentsatuz, han, bo, lasatzen dira jendiak, zer nahi iten alda, bilusten alda, emazteak ungitzen aldia, gozoan, fe, bada alde hori ere, eh, ale, nunbait, uh, uste di, ala, bestan egitia, da zer nahi egitia. Yeah. Bai. Bai, Massifikazioniak ekarten Yeah? Ez da, massifikazionia, itxura hori du, uh, uh, hemen gobestak itxura hori die, ordian uh, bon, Gainera hoi etzena, zea, aipatzen jan hoi etzena, filmatu edo zer zen ala beste kasu bat zen. Ez ez, hor, eh, gizunek berek uh, filmatu die egiten ziena. Ben espantuak. Ben espantuak eta ondo tik ere, uh, trukatu dituzte olako txioak eta ditzen da hori, eh, Twitter emidez, uh, angira, gozatzen dugu, neska bat bosten artian, la, la, uh, espantukak oazken Eta gero batutuk txioak ere, uh, izan ikizan dielaik, polizian ganik, beren lagunego ez, ez, ez ez du posible, eta eh, ez, bena, beren telefonak ez die abo ierde esten, eta hola, batutuko lako eh, elkarrizketak uh, ben artian, eh, arrestatuk izan dien eta beren lagunen arteko erreman horiek publikoki agertu dira. Eh. Une hor, eh, espalia agertu publikoki, ki, dik, kaxik, eh, be eh, ha ha ha, gozatu di, hoiek, ah, horten matuko problema duk agertu diela. Eta bai, itzultzen zutean sebiat, eta han espantuka lagunekin, soizu, bioposten artean atzaman bat, eta, eta voilà. Grokon, uh, niko etzen ah, Mena atzamanik izan dira, zenta irakogu ere, ez dakit, iruñako alde zaharrean, irueun bat kamera badiela. Ez dakiat ba, ideaik. Ba, ba, ba, ba, da, animaliko kamerazionia, eh? eta hor dian, eh, bazuten uste dut, uh, ez dakit nolaz, mena arraso egitez uh, grabatuk izan zien video horiek, uh, be Kastiako, uh, Kastio, Plaza del arra segitu dutie. Nabe, eta hola ikusitie eta gio arra atzaman dutie, bi aramunian gosoki paseatzen iruineko kariketan, deus gertatu ez balitz, bezala. Mm. Gio, eta, eta lotura ordean kantoia ekin, zer... Uh, Bon, eta gio udaguzian, beste erriko bestetan ere, izan dia, elkarretaratziak, konsentizazio kampainak eta beste, hortarako zere iduneko aizapesa xarristatu eh, izan da berriki ondarribin eta beste, eta esne beltzataldiak egindu kantue bat, ez da ezetz deitzen dena. Eh, ah, bai, ez, ez da ah. lema. Hala, bai. eta mm. bon, uh, ala, ene aipamenari lotuk den kantoe bat ekartzen diat aste untan. Untsa dela, ez da, eh, ez da ezetz. Untsa, indarkeri matxista inkuntrako lelua. Ba, eta gio erraiteko ere, barian burian ere, pentsatu, ez duzu huaikoa eh, eolako gertekarik, beti izan da hemen gure erriko bestetan ere gizon basa helioat, eh, neskak... Eh, Borsatzen ere, eta beste zunbait ere agitu zai ere esperantzetan egoiten, eh, abortatzen gobe eta eta egun batez hori zian, segurazki, latan ogoi eta iru edo lauan bai honako karriketan, ibiltzen nian, nintzen, hola, neske egun gai bat zian, uste du nesken egun azian, gai ez, ibiltzen guntian, lagun batekin, ba, ustatu batetik bestilat, eta igaiten gutzak, hola, eta lagunak erraiten ditakola. Ikusi duk? Ze ikusi. Gelditzen gutzak, arragi belzuten gutzak, bazian uh, gizon bat, uh, txotxotuik, neska baten onduan, neska ere txutxotuk, arraldia zian, mostkora, eta hua goxoki eh, eskia ezagizion uh, eh, galtzetan, eta potxotia unkitzen, eta agerizian neska sufritzen zela, ez zela eh, baste kontenta, eta erran genioen, meda ziaiz eta hor sutitu zen gizona eta lasterka juntzean. Egaiteko ere bortxaketak ez dira bortxan pentsatzen duguna, badira maltzuragoak diren bortxaketa zunbait ere. ba, euski hunkitzen eta titi hunkitzen, tego harraposti, e, ez tega nun entzuten nien, batetan hor irrat, eraso edo presio machistak edo lantegietan eta hola, horrein euski hunkitzen eta hola, eta gio, emazti holdartzen delaik, gizonak kareto, ue, metapa Bai. Bai. Hai eh, koskoliak hong balitzon, hau baitek, ez tekiatze lukin. Ah, zumaik berdin gaitzituko. Zuri? Eh? zumei kontent. Boi, eh, bon, mena, sigur, eh, eh, agresione bat bezala ba, hartuko lukete. bon, voilà. Eta... Eni agitu zita da, behin baiunako bestetan. Se, bortxatik izaitia. Lissekulan. Ez, ez, ez, ez. Egin tian, hiu bat neskatila, eta memento bat ez olako potiko, beti taldia duk, eh? Usipu taldia, Eta hunkitzen, eta neskatila, uski hunkizio, eta neskatilak bat eman zioa eta hasi zutean eskatilan uh, lurri lati tukitzen eta jokakoa. Eta hain laguna eta ni prechevalie uh, eh, erditan jarri gintian eta pusaskan hasi her eta gio baiunako beste gusietan bon, lehenik zurratu gintia eta gio gibeletik jiraikitzen aizizkia ehuna egintiako. Ah, eh. ah, arras tapitoik. Ah, bon, enfin, ez nebeltza. Hala, ez nebeltza ez da ezetz. Eta enetako behar litaike gazten ganik konsentizazioa mini bat egin ere. Bai, zenta idu jala, e, hogei urte, hoita bost urte eta hoietan, e, ba, ez, baduk oan hola oliar ze hoi amini bat omen. Mhm. E, ene bizi laguna, ebeta liseo eta eskola eta hoietan, erraiten nik, uff, baduk hor ara, holako, eta, eta neskatilen ganik ebai, neskatilak behar eh, sartu dan kanon de la bote, eta sofritzen, lodiegi behiti, eta tipiegi behiti, eta eta eta diktatura bat bat duke bai estetika ena, eta hortan ezin sartuz, ordin be, hala, haldenik eta edehen eta errakargarri agertzen duk, eta gizonek interpretatzen di, hau be duk. Voilà. Bai, bai, Provokazione bezala. Voilà. Ados, bon, eh, esne beltza, ez da ezetz. Tres, tres, tres, Gaur da larun bata Gaua dizu ematera Atera eta ere Trumandoka Eina ute txamendi beti Trumandoka juntan eh, kanta gintza hitzak eh, be eta hitzez gain garaieko aktualitate eta egoerak aipatuko dutu gila igan hastian aipatuak, jak eh, jola nulaz bon, e, melodi eta beste e, oaikuan hasteko nahi nik kumprenitu mm, omen kanta, badik Aspal, aspaldi kanto egiten aintzala, ahintzala, hietako, hola, eta egun batez ohartu hintzala politikako pedikiek meno, beno indar handiago ukeiten ahaltziela kantuak. Hoi berriz espikatzen eh, ahaldeikuk? Ba, eh, eskual erridat jen indian, gazte demora ederrena kanpoan pasatuik, hoita sei, hoita sortzi urtetan, hamar, hamar urte, egonik, ezker eskoin istudiotan, Afrikan, eh, Bretanian taula eta amentsez beteik. Eta buria eta jakinean eskualeriko problemak zertziren, gazteria amigeta joiten, mutikoak eh, joiten charter osoak beteik. Kaliforniat, neskak Pariseat, banikean, istutetianean, Induen historia zintaz largaz, Levi Straussen eta nola, eh, generazionatik barne, poblazione bat, eh, peskeitzen den. Mm. Odor juste bat. Ba, eta, ba, hot. Eta horiek, hori, eta inanitean, istudioak, pasionez aizanan indian, nian gizan. Eta ordean, amentsez betian indian, eta ez dian nahi, enean ahal ere, fontzian, debarkatzeko xantzaik eskualegirat, ikusten. Ordean, ahal nien lekean, gertatu zian, ene lehen ala, Saint Louis du Senegal, eta ikaragarriko leku porian eta han eh, gizarte bat ez eh, eh, zitan eta zibilik ez, ez kalastraik ez jauze eh? hiru egun orte bezik etxean eh? frantzesak antzirela esklabuen eta trafikako zitean anestalatiak mm. jendiak leheriten altzitean eta butxan leheriten zitean ere eh? han Ara, bai, kolonialismoa ikusi intzer zen bai, han bai tristen tristena ta ni hat orduko bon ordean, independentziarat heltzen ari zitean. berzian ikusi nolako poblazionia eta nolako ekipamendia izaiten ahaltzuten bala zi, ala zibilian ala bestetan, eh, nik agiteko zian. Bon, mena, hein batean, Parisetik edu zian, sosako bazenean, nik ukanitean, hene zerbitzuko, sei traktor berri, Renault batzu, e, ministeriak bat, frantziatik ez, ezango ministeriak ez eh, golde handi batzu ere, diska astapitu batzu. Horien guzien ondotik, eta gertatu nindian, eta Bretanian, e, lekia gizat ananteko ingurian, laurari txipiak, familia hundiak, hemen bezala, eta hasiak zirenak, eta irautza tekniko sozial batean, sartiak zirenak. Hene eskoliaren erdiak mundu horta initian, eta beste erdiak nanteko ingurian ziren maresiakak. Eta horiek guziek izi gari, e, eh, berotu zataiatan, bihotza. Estaba pensando, escuelerian, estaba pensando, mais vous avez le climat et vous avez la clientèle avec la compote basque. Il faut être fou de continuer à faire du maïs ou des brebis. Udan pentsimak, oita eh, sei urtetan, beaz, oita sei urtetan hasi ninean, oita sortzi urtetako, jeninean izpitia, kargatuik espiantxaz eta mentsez, da, gazira bat, nion sorterirat. Ba, jakizak... Ta... Beste panorama bat. Ba, jagizak eta zera e, le, nola ditzen dute hori musatia den eta hori eta lehertzen dela ibeiti, hantia den. E. Ba, ez da, soufflé o fromaj. Soufflé o fromaj, hertu zela, una aditia ikila. Pentsimak eskolan hasita, buliantoa la hasita mentuaz, otxalia gabe, baigorri arbat edo, aldu darbat edo zeian, ba, adioin erreiteat edo nitzauzu. Ze adioin erreiteat? amigetak partitzen ez helduen hortzia eh, edo. Ze urteka datan gira hor? Hori, eh, hirutan eta hirua, hirutan eta laua hortok. Tordian, ba, hamestetara noko deprima, ja nevrozak asik, biziukanean, eta banikian, e, bernean, burua txiki, ezen banitean orotarat, emeki emeki, ezen jinan indian lan gutxi baten dago hasiera, bena ikuste lan hor nintzela batzuk eta bestek, horrenak eman zehazkeatean, undaken, lau eskoletan til til til hilkin indian, eta lau urte zerten aldiat, jogoita hama zazpi, oren, guk emaiten hile ezkerreskun. Oden, legez horita biga ukorena, eh? emezortzi horita biga. Ba, bi, bi launen aiten nien, horrek horrek salbatunik izat, ez eh, aski, eh, aski behar astoa, eh, astua, kurriazi. Mm. Egian, e, bian haskatzeko Ez, ordean, ba, bena, mina hortzean, eta ordean, enbatan biztan dena, ezkretian indian. Ta, berdemolan kantien iten ere, ordean, nuka izan, ordean, ez diat, seila itez, menturaz, hamar edo dotzenat kantu, ez dira txuxerik zon bat, eta argasta pixkaatu kanunte guziak, ordean inak izan tuk, zauri, bihotzeko zauri heek ilan, ezin egona, zia, nevroza di aurre egiteko zian. Herritarek ihes, bai, ez ihes, bena, joaiten zielako solako nevroza? Ba, bena, egoiten zienak behartzean ikusi, mentalitatea, etzian, egien ne hori, etzen ne elaka hartzen devolopan menduta horoko gauzez. Bon, apesa batzian, zaparta gauzia, uroski fontxean, her eskerdit jau, istudio anitzein, eh? Sakelako sosain doietan hartzen zitian, eskoliten, eh? Azparnen aizan izalea gordian, eskola meiten, hamalau apesa zitian. Eta giztikat mentuaz, etxean, lau edo bosbano gehiago, baixoa zuten igere. Bon, Bena hek etzitean formatiak hortako, egintzen hek imezik istuatzen al. Ehintzan burgesen txemiek ilan etzitean eskola egiten, etzitean, horiek zitean, pienuarrak uh, eh, Marokan edo Algerian bezala zitean horiek, horiek, jende arroz bat zuzitean, izena frangontan izanik etokikoa, amerikiek eta de, etzitean bate, bate, bate, xartatiak hemengo zaurier. Ba, Gorputzeko zaurier ez diaterten, mena. Mm. Ba, ari, bezala, bera. Ekonomia zean gauza arroz bat eta geostik batzuk eta beste gerne, ba, ez ginen formatia gortako. Eta ordean, etxian behaz, nehor kontziente leheriten ari ginela. Zer zen, gentik, eh, e, eh, halazia eta halazia, gena jat, e, zelutik ze bat, hildo bat, eta... Halazia ah, jan eskora leheriten ari zian, biztan dena, eskora eta etxia, baito batzi lurrera, hori hirutan oita hiruko abenduan edo hola inau. Kristian Etxaluz uh, atxigitzen zutela ipreso uh, eh, zera uh, eh, idoian. Eta, eta, eta eh, ez dakat, e, nik hiutan hoita hiuko hitzapenak eta hola dutu dalaik, Euskara nian, fai horzia, presentzia Hoy beno abu Bueno, hogo bazian ba. Bena, es, en, ikusten nien, pixkat begiak ireki, gioz ikusten nien ari zela. Gauza guzia zen, ez zian bakarri eskora leheriten ari. Jendia dena leheriten ari. Eta, ba, fe, nik hola eh, Jo, nik. Le komplexo du kolonize daitzen itzen nien, hoiez? Ba, bena, ez zitan komplexa hori zen pentsatzen zitan gauzak hola ziela, erreka bere bidian joa iten den bezala, hola eh, zuatzila gauzak, eta fini. Zian beste, gola zitan, jende gola ditzen zitan. Ez zitan, nehoke, burian pentsatzen, bihurtzen altzela. En bat abazian, ba, ja batzuk erten zitan, bur, ni haurek funtsan intzuneat gaixoak, ez dauzut gotik borta estemana buru bere batzu zizte. Ez da dizen herri bat eta gostatian eta baimena, ja, han biltzen, biltzarri aiten algin dinezta. Gizon bat, ja, kasik nigarra begian errantzean ez da plazerit ez ez erran behar dauzut, buru bero atzuz iztesiek, da, enbatakoen. Egean erretero enbatan bidean problemak bagintian, eh? sortu zutena kostaldekoak zitean, eta barne galdetik biga hiru gintian, lau, eh? xurotar bat, untsa zautzen dugan, eh? zien eskualdekoa, beste adi isarrikoa, beste hemen denaen hau zuan, eta biak ez den zutara, gubiak. Eta, eh, Bihurtzen altzela. Oten, gu, guk herriko barneko problema gintian ikusten, eta kostakuek uh, eh, izendatu gabe, biarriztar batzuk, eta hek uh, Le Pen, Marine Le Pen eta bezala, piskat, bagik, politiko mailan amentsetan. Beaz, argunt, eh, nola leku potrega atzutan, ari gintian, danzan, ez jakin zoin zangoin gainean danzana. Elgarren artean, ez gintian ados, Eh, ze politika mota imertzen. Hortean, kostatarri manatzen ziazkean iteko e, zeak, e, mitingak deitzen zuztenak, bizik egiten jende gutxi bezik egiten, eta seguran, nintzen behin azparnen izain zian, ian izatez. Na, ikusten ote du ze estatian den gure eskualegia. Mutikoak xarter traka baduatza amigetat, eta eganitzak donado higatu beharko dute. Hoi, zi ziotena miting jotan. Nik Ene Hene aldizia, nik nian hori egiten, hori zen, Etxean gelditzen dienak maluroski, amaxaharra hon hor dutelako, eta ez nahiz, bihotzez sortu dien lekia, iteta lekia, utzi laharren pian sartzen, eta maluroski kesa anua beharrik ez sobera atxikitzeko bere muria zehagisaz, eta neskak, Pariserat, badakizie zintaz largaz, edo behar zinukete jakin, Levi Strauss soziologoak idatzitako zintaz, brezileko zintaz larga zen historioa, nola portugues kolonek mutikuak minetarat eta zerren gehiagoz eta eremeiten zuzten, eta neskak putetxetarako jostagailutako, eta generazionatik barne zartatu da herriua, herrestoik ez da ledernie de moikan, Tordian hori eran ilaik Alua! Eta ni hau baitan, izanik, eh, bueno, eta esperientzia gutik to, hor zauri ahunki diat. Mm. Doaik, eh, nunbait kontzientzia bau, ez arrunt ono, no? Ono, suazia bau, eta, zera, eh, pian. Alua erraile hoi, etzian, bait ezpada, uskal kontzientzia bat ez jabe, zer zean herritar? Ez digan nortzen, ez digan, sekulan, gauza bera, demora hartan merian, eh? E, hemen Eh, kantaldi bat izan zian, lagalde txan honu hasia kantuz, ni haurek banitean, mutikoak eta neskatoa, dona zaharrekoak, dona zaharren bizio nintzen, e, formatiak, eta otxagabia, eta ordu kantu batzu, publikoan kantatu gintian. Ta dona poliuko, burges, polit guziak, hantzitean, eh, paruazako salan, itemitzen. Hantik uh, urtia imurian, eh, lagalde deia kantuz, Ta al, lehen aldikot, salain txokoan bazitian, bi banka bonet dunak. Adinetako jendiak, eta behaz eskaldunak, hain txor. Ta kantia bururatzean, eskuara eta etxia, baito atzi lurrerat, alua! Salain txokotik. Biaren aldia hori. Ta behaz, jendek ez zitean behen muriari aitortu nahi bakik, eri dela inoet, bakotxa beretik batekik hori, ez du nahi aitortu eri izala. Iten du, hau pasatuko zatak, eta ez du jauze, eta gauza bera gertatzen duk, sozietate mailan ere. Jendek ez digusteko, behar ez dutela kakan direla. Baina, bere buriari aitortzia bera, errusatzen duk, ukatzen duk. Holazian, puiskat, jen negozia holazian. Eta ordean, nik hortan ikustenean, ba, netako, eh, zera, nevroza baten bidian, nintzela. Behin edo beste intzun niat edo irakurri. Nevroza di bidia esteko, behauk nevroza kotsatu bester. <laughs> Kantiazian kotsatzeko banera hori. Gio dia, guaidea dori hola analizatzen, eh? ordean bidean. Ba. Eta ordean, hor, hortan horra sortu zitean kanta etxan hono ideiaik, eh? kantaldi gizaintzela, franceskoik ez. Jauze, labegorin hori ba, bazitean ordukoz. Eta aberri egunkari banitean, maian atzemanak, fuliak, eh, gugira, euskadiko gazteria, ez, ez dizka egez jauze, eh, ona. era, mhm. klima hori zian. Bon, garko horkat utziko diage, eta ondoko aldi batez, be kutsilo-kutsilo, gu irratxian, beti hie kanto eta horretzapenen barna ebilikoen jaute txamendi. zertan den zenden astehuntako utsumandoka eskertuko dutugu gue liak Charles Bidegain, Lauren Txetxegoen eniaute etxamendi, baita epeio etxeberri haintxart, nik eta gunastiala erraiten beste ahamentio batentako, anartian beti aholkatzen deizietan bezala, izan sustut ahal bezain zoriontsu eta denboa har eginoz artetio bat zorion horrein gozatzeko Horbeitu gehatik gordeik gue beitan gue bu hausteik itoik. Akiakia! Utsumandoka uskali ratietan aste hartez zazpitan, ara eheda hastizkenez astizkenez lauetan.